God is wonderful. Amen. God is full of amazing things that He will do to you. God is love. Igala og igsuon niya sa Ginoo pahiluna. Nagtuo ko nga ang Dios naagi plano sa imong kinabuhi nga nung naminaw ka sa radio. Ang uban kaninyo gilain nas kinabuhi, ang uban Nasakit man, apan ignon ko ikaw, ayuhon ka ni Jesus. Wala pa'y masakiton sa Biblia nga iyang gibalibaran. Kuna kay Bible, tanawa ang Matthew chapter 8 and 9. Sige, uklaba karon. Kung di ka mag-focus, igalay suon, ayuhon ka niya. Kung giayon niya ang mga naas Bible nga wa galingalan, ikaw pa kaha, na ang imong ngalan iyang nahibawan. Hayag ina nga masak, makasasala magud ko, ang atong sala ang ipasaylo sa cross. Duo lang niya kay ayuhon kanya higala. Kung mamatay ang tao, di man angay kadlukan kay maduman ang langit. Apan angay kanyang buhion, aron ikaw, magsugod nagwali sa iyang ngalan. Higala daghanang gimilagruhan karon nga mga tao nga mamatay na unta apan nabuhi. Giampuan lang sa mga alagad sa Dios na ulian aron ang tibuok pamilya mga alagad sa Dios. Kay suunan pahilo na damay mong Bible imong ballpen, imong cellphone para i-record nimo ang atong mga bersikulo. O basin i-record nimo akong wali. Kay daghan naghimo ni ini. Panalanginan ka sa Dios. Ang atong pagwali-walay gipili nga pundok o reliyon sa tao. Katoliko ka man, Protestante, born again, Pentecostal, Iglesia ni Cristo Jubas, witness ka man, uh, Kibuloy o Mormon o <clears throat> Church of God International ni sa ni dating daan Ili Soriano, walay problema na karilyo man o uh, feriol man sa Fort Watch. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Ang Dios mahal tanyang tanan. Ang topic nining gutlo akong iluhan, God is love. Ang Dios gugma. Nabadi ay gugma nga iyang nasip pinalabis katawhan. Asa makita kana. na. 1 John 4 verse 8. He who does not love does not know God, for God is love. Kita daw nga mga tao nga di ta may gugma sa uban. Wa ta kay balos Dios kay nganuman naman kung tinuod tang nangalagad og Dios. May gugma ta nganuman naman God is love. Mao ingon din sa verse 9. Tungod ni ini, the love of God was manifested toward us, manifested toward us that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Kita nabuhi na alang-alang sa atong ginoong Hesus Kristo in this love, not that we love God. Verse 10, 1 John 4.10, Dili tungod kay kita mo'y unang nahigugma sa Dios, but that He love us. Unang nahigugma ang Dios kanato sa tibok kalibutan kay iyat ang gibuhat. Gitugutan niyang mabuhi. Gipadala iyang bugtong anak uh, that He love us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Bayad sa atong mga sala. In verse 11, Beloved, if God so love us, we also ought to love one another. Maghinigugma ay ay kita tanan ng mga pundok o reliyon. Kung naghinigugmaan ang United Nations, nagsulay sila pagkita-kita ilang gasto. Muantong Amerika, nagpliti lain-laing reliyon. Ang uban di mo tuog Dios. Ilang gitawag ilang kaugalingon og United bisag dili United Nations kita pagkaha nga mga nagtuog Dios og naay Bible. Lain-lain lang ang atong mga interpretasyon apan usay atong Dios ug usay Biblia dili ba di ay kita angay maghinigog maay katoliko protestante born again pentecostal man mga mormon man <clears throat> mga membro ni Kibuloy membro ni Soriano dili kita magingon kita lay tinuod iglesia ni Kristo miingon pod kami lang ang tinuod ni iglesia dili ka na mao mga kaigsuonan ang uban miingon ang Yeswa gayud igal ako di ko mosupak anang Yasua kay Hebrew kana o o in Greek word atong gigamit apan ang, ang Ginoo wala makagad sa kinibang English o Greek kundi dili Hebrew man kun dili ang imong pagkatao miila kapag naay Dios ako lang asa ah, man ko nausab sa nagwalay kay Hesus Kristo pagkadutan akong ataw masakiton pa karon kinsa may ilado nga nagwali karon sa kalibutan nga isog kay magwali sa ngalan ni Hesus ang ngalan ni Hesus Anong daghan mang nangaayo? Willing magpakamatay. Wala mo ka makadungog nga halang katong nagwaling sa ngalan ni Yasua o Hashim o nga tuwa dito, gipangpatay sila, tuwa nagwali, unidaghan og maayo, unain na nga ayo sa ngalan ni Yasua. Although kung magamit ang ngalan ni Yasua, maayo mangyapon kay ang Yasua si Jesus na. Pero ang uman mingon magun ka dili king kuno na Jesus kay pagan name, igalig siyon dili lagi na mao. Maghinig og maay na ta kami nga nagtuong Hesus, mituo mi nga Yaswa na. Kamo nga mga Jehovah's Witness, mituo mo nga Jehovah gyud ang ngalan ay nag-igna nga sayop ang niingon og Dios ra or Hesus. Sugda na nato pag minahalay kay ngano kanang langit Magkita ta dito tanan og mo ani man ta gadi ni man maghari tinuod man ang ingon sa Jehovah's Witness maguban gyapon ta dinhi kauban <clears throat> sa atong Ginoong Hesus Kristo mga kaigsuunan mo lagi untay laban. Ayuhon ta sa Ginoo sa atong mga sakit ug sala o problema sa atong pamilya, atong mga anak nang adik na nganuman. Kulang tas Dios, kulang tas pagsimba. Hala balik na simbahan. Balik na pagbasag Biblia nga dili pang debate. Ayaw nagkapandol ang mga leader sa church. Kaya ang tanan masayop. Ang tanan na ay kapakyasan. Matagrupo dunay. Isakto ang matagrupo na asay mga sayop nga gihimo. Di ako mingon nga mga born again tungod kay midawat ni Kristo mao na ginalawas tanan na may uban di pa sulod-sulod lang. Daghan magaling wala nagabag-o. Usahay kitang mga Kristohanon born again Pentecostal mingon ta aka ah, na sila maimperno kay gainom ka tabako mao kana ilang reliyon di mao. Di ka magkaingon niya na igala ka ikaw gikan des pagkapalahubog ug kusog ka palakabit ka pa man gibag-o magalikas Ginoo. Napay ubang mga Kristohanon manaway mga mga Katoliko kay nanguros ko noon niya buto og ribulto. Ayaw kumpiyansa igala kay ang Dios ni mas Katoliko daghang ipangbag-o niya nga mga Katoliko minilyon sa tibok kalibutan og karon na missionary na o mga mga pare o mga mga madre nangalagad sa Dios. Igalag igsuon. Kita usay mo tan-aw mangod sa pundok. Unya mingon din tanga kita ra insakto matag grupo miingon gyud nga kami ang tinuod kami original dito sa Acts chapter 1 ang itukod ni Kristo sa tinuod lang kitang tanan dili original ngano man ang original katumang mga Hudiyo dito sa Jerusalem moto si Jesus Christ ang katukod ang founder kita karon 100 years ako pa managtugod ang iglesia ni Kristo ang Mormon ang Jehovah's Witness puros man ta bag-o oh kami galing isang mong simba 1984 naman lang kasugod. Nya kun mo claim tatanan nga kita gyoy tinuod na ulawan na, na ang Dios nato kay dito man na nagsugod sa una ni Kristo. Kita mga sanga-sanga na malang kita. Kung kahoy pa, sanga na lang ta. Busa di kita maingon nga kami tinuod. Na ay ubang pundok na tong kauman sa langit may suon. Kinahanglan, o sa ragyod ka iglesia sa usa ka syudad Naun sa man taon mo mga igsoon kauban di bitag langit. Usa sa iglesia sa una di Pablo, sila sa una kay sila raman wa may laing founders. Karon daghan ang founder lang laing ngalan nga pastor nagparehistro di ni mo na maamong anang sudara. Ang Ginoo nalipay og dagdang simbahan. Dili kami ingon mga usa ra gyud ka iglesia, Church of Galicia. Gitanaw din mo Bible 2000 years ago gisulat Karon magduhan na kalibog ka tuig, ayaw taon mo pag inanag interpret sa Bible. Matang syudad pwede pila kalimo nga simbahan iglesia kana ni Kristo or iglesia simbahan kana ni Kristo. Mahalag lang laig ngalan ni ana. Katoliko man, iglesia ni Kristo man, Church of God, Church of Christ, UCCP man, basta midawat ni Jesus mao kanang membro sa simbahan o iglesia ni Kristo Dili ka ng Iglesia ni Kristo nga nagsugon lang sa 1914 ni Felix Manalo. Part gihapon na, di ko nga sayop ng kay Manalo. Kay sakto man ang ilami dawat magyapon ng Kristo. Pero di unta sila mo ingon nga, kami lang ang tinuod nga iglesia. Kita, ingon ang ginoo, pag minahalay ka mo because God is love. 1 John 4.8 Para mga ayo ta. Kita magod bang mga nagtuog Bible, muratag mga politician, muratag political parties ang Iglesia, CCP, Katolik Mormon, Jehovah's Witness, murag mga political party. Isig panguwag mga tao. og isig ingon kita ang tinuod. Higala, God is love, magminhalay na ta. Nanginhanglan ta sa usag-usa. Kay kundi ta magminhalay, magtinabangay, ang panalangin dili molosot Ngano ang mga tabang sa takloban dili moabot sa mga tao? Nangadaot ang mga pagkaon og mga sinina kay ang presidente ug ang mayor dili amigo. Ang mayor ug ang mga kapitan dili amigo. Mauni nungdan nganong ang panalangin maapektuhan ang mga tao. Kung kita nga mga leader sa simbahan, lain-lain pundok, di ta mag-amigo, ang panalangin sa Dios dili molosot sa mga katawhan. Mga tao gilaay na, gikapoy na na nagbulag na, nangaadik na. Tabangi na balagon sa reliyon, nang hospital na apuin na. Ang dili mo tuog healing, pasag di ka tumutuog healing mo ipapray. Ayog ing nga wala na ng healing karon kay human na na sa una na imo ng pagtulunan. Mga Jehovah's Witness, di mo to ang healing yung sweetness padaplin mo, ipasulod ang mga Pentecostal nga buto og healing. Kay daghan ang ipangayo karon. Pila na ka mga tao nga mga nangapuan nga nangayog nga buhi. Apan usay atong gisunod ang atong mga kinaraan nga mga pagtulunan. Higala, God is love. Ha? Mga Katoliko, ayaw na magingon nga kanang mga protestante, mga rebeldes Katoliko, di mo na rebeldes Katoliko. Nakakita lang na sa Bible nga Dili man di ay kay magpailalom kita sa Roma aron kita magkristyan. Romano Katoliko man mo, under mo sa Roma ni Pope, inyo po na Christian gihapon ka. Kung midawat ka ni Kristo, dili sa pundok. Kay base ng uban, nagpa Romano Katoliko lang pero badlungon kaayo. Pare ba ng mga bon again mingon, kami na yun, luwas na, klaruhan na. Pasin og ba kakasabot sa kaluwasan. Di na taangay mag-away. Kung unsa bautismo, oneness ba, trinitarian ba, sige matag-away. Igaligsungan ako panahon. But ako ning ipadayon, magminahalay na ta. Aron ang panalangin, kaayuhan, gugmas Dios niyang pabor, moabot ka natos kalibutan. God bless and more power. Bye-bye.